D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Viru kuerzem huet dat héchste Bahá'í Gremium en offene Bréif un all d'reliéis Leadere vun der Welt adresséiert. Hei zu Lëtzebuerg huet den Nationale Rot vun de Bahá'í vu Lëtzebuerg de reliéise Leader de Message iwwerreecht. De Bréif ass zugläich en Encouragement an eng Warnung. Zwou vun den gréisste Geforen, där d'Welt haut ausgesat ass, ginn hei ervirgehuewen, an zwar Haass aus reliéisen Ursaachen a Fanatismus. D'Leadere vu Glawensrichtungen ginn opgeruff, duerch hiert eegent Beispill ze weisen, datt si sech honnertprozenteg fir d'Ausrottung vu reliéisem Konflikt a Gewalt asetzen. An dësem Communiqué gëtt drop higewisen, datt déi wesentlech Eenheet vun der Mënschheet gréisstendeels akzeptéiert gëtt als Basis fir internationaalt Recht an als Norm, mat där d'Behuelen an d'Verhalen vu Mënschen a Regierungen jugéiert gëtt. An der Relioun ass et awer anescht, do ginn nach ëmmer d'Trennungen vill ze genau gemaach. D'Textegremium am Bahá'í Glawen fuerdert déi reliéis Leaderen dozou op, méi wéi jee den Dialog tëschent de Reliounen ze stäerken, an dat mat voll Vertrauen a Gewëssenheet. A virun allem ginn all Glawensrichtungen opgefuerdert, Gemeinsamkeeten ënnereneen ze fannen a Communautéiten zesummenzebréngen. Wann dat net gemaach gëtt, ass d'Alternativ kloer an onauswäichlech, Wann d'Aarbecht tëschent de Relioune leie bleift, wäerte mer méi Virurteeler, méi Haass a méi Gewalt gesinn, déi Gemeinschaften a Gesellschaften ausernee rappt. Et ass derwäert dräi Elementer aus dëser Noriicht ervirzesträichen. Éischtens, Relioun huet eng wonnerbar Kraaft, mënschlecht Verhalen ze motivéieren, obschonn ee sech muss bewosst sinn, datt dës Kraaft genau esou gutt fir Guddes oder Schlechtes ka benotzt ginn. Zweetens, eng däitlech a kloer Warnung géint reliéisen Extremismus an de Wonsch vun enger Relioun oder Gemeinschaft, d'Finalitéit oder de Monopol vu reliéiser Wourecht wëllen ze hunn. Däraarteg Uspréch bewierken näischt anescht wéi batter Virurteeler an Haass tëschent de Leit, a féieren zu Gewalt. A schlussendlech freet dat héchste Gremium am Bahá'í Glawen an encouragéiert d'Leadere vun de grousse Reliounen, eng Konklusioun z'akzeptéieren, déi Hand an Hand mat deem geet, wat zënter Jorzéngten an der Aarbecht tëschent de Relioune gemaach gouf, datt den Ursprong vun all de grousse Reliounen dee selwechten ass. Aus enger Bahá'í Perspektiv ass dat eng onauswäichlech Wourecht. Wa mer unerkennen, dass ee geeschtege Wäert an all de grousse Reliounen op der Welt fanne kann, well all Relioun léiert, dass et nëmmen ee Gott gëtt, kann een net zu gläicher Zäit akzeptéieren, dass si vu verschiddene Götter inspiréiert sinn. Dëse Bréif insistéiert um Fait, dass dee selwechte gëttlechen Ursprong bei alle Reliounen ze fannen ass. D'Ënnerscheeder sinn doduerch entstanen, well d'Reliounen a verschiddene Kulturen, zu verschidden Zäiten an a verschidde Gesellschaften ervirkommen. Jiddereng vun hir bréngt eng eenzegaarteg Perspektiv zu der mënschlecher Spiritualitéit mat sech. Jiddereng gëtt eis verschidde Formen, Gott unzebieden an eis Spiritualitéit z'entdecken. Jiddereng ass vu Gott inspiréiert an am Häerz vun all de Reliounen.